ქედ ქოშა ყვადი ჭადიასუ ფიქ თუ და ხეინე ჰედიგო ხიკა ხვარი ჭვადია ხირა გუსუბაბა და მოკო თუ ცარი ლო ხიცი კინე ჰაბულირა ამან ჰე გუსუბაბე ქოეშა ხვარი ჭვადია და ჰე რუგონანი ეს უბეცინა ახლა ყავი ჰე ჭუმანი ჰე და მოკო თუ ცადა რიხ რიხინგი ცინგი რიხალა ბიცი ქულირა ცინგი ჰედინანდილე ჰე ხიკა ხვარი ჭვადია და هيت يذهبون عمل حديث خرج عن أولي صلى الله عليه وسلم إلا حديث أبو أبو درداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولس أبو صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن قيام السبق وخلقه جيبك بشنبك أبوك إن بقيلا مؤمن زبط قدر أقول مخخا الأوقات يتقن يسوع هي بوغي يسوع يشنغ باك أخنجي بوكين بوغي بجو توغي توغي حديث هذا أول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا نوجوري لخاجين دي بشنوخ لوغي جند أسق عن نجوجي وجينا قيام صفوخة موجودة بطلك أفقات إجهاد بوجي فوق الحديث الله عليه وسلم بشن عمر شي أرجان رجال تروهن هبولي بالشبد البوك أوارد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أوارد أبونا تقوى الله هبوك إلى الله سوك حقيقي وحسن الخلق فيك أبعد ما دبوكو فيك أبخارج ودقيدا هدي قونيك دينا خواتسا تتاري روك خياخي تتاري روك تتدك روك إنك باج عرب حديث هذا روغ عميرا هذا سبب حديث هذا سبب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولد أولد صلى الله عليه وسلم حقت محبتي أن توجي حيسوغو أن تقوشو إنو جيلا خط قيام السفوخة الله سيب أن تقوشي سيعبوك في هبيز بوغيا هب الله سلطمت إيه وشي سيعبوك في هيك القواخة هيدا هو قصر إخسانيلا جالك إيه بوتوتاري الله سعورك دينا خواتل هيدا هيدا هيدا خراب هيدا تخدا سكيلات أخرى هيدا تخدا نوت خيال خون أي خذ عن تخدا نوت خيال أسمين الشعير توقي حديث قول أولد صلى الله عليه وسلم حقت محبتي للمتحابين فيا جندي حديث القدسية الله سأولوكو هيزي مستحق هنا جندي هيري روكي هيري عدم الشغل هيري عدم هل بلا جو الله سعلو تتجرو قاضينا خواتو هل شعادي مستحق كان جندي هل رقي سوقي حديث أولى أول صلى الله عليه وسلم أوثق على الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله بيشون قشولي إيمان أخير وكم بغيلة خا الله سعلو رقي الله سعلو رخي ჰედი მოდუთ ხაილა დუია ცოჩიო ფულირახა ალაჰა სიულოშაი ჰევჩი ალაჰა სიე მუტიხუნ კინახა ჰედი კოდუდა ჩირი ხინე კოლა ჯიუ ალაჰა სი მასიათ ჰაბულოჩი უგონანი ჰედი როდუდა ჰევჩი ხინე კოლა შაიკურა ხიდა ნეკედა ისლამა ხატადე ჰაბუმბუგო ოდინა ხვაც ვოტილე ალაჰა სი მუტიუჩი უკუნ უსტა საღობა ხუხარა მეხაკა ალაჰა სი მუტიხი ლუდა ჰევჩი ხიგი ტაჟმილა ჰაჩი ციგი ჰევჩი ჰევჩი ასეთ ბუგონანი ხიკაფი შაგი ნუ ჰეს ალასი ასეთი ჰაბული ბუგონანი ტროცმო ტორტო ნუ ეცინგი ოსუ ოს ჰაბული ბუგ ხიკაფი ბოქილე პოლილა ოს ჰაბული ბუგ ქუშაბ ლიხინი პოლილა ama jibnitsa shibli ikhoshtire chomchi dutsa khishi ne tsuhanani nu da heri no chigi wati der da kha dina kha gotsa tutro usubuge tsotsro aqtal es unet khyalda sabrogi havun es u ameli sara khik abu gonani heu ne te dina kha gotsa nu ine khik abu gonida edi khidadila allah asu amru wa khilif ki habula chaibat ibati yalugida ay gelitsa allah sa abu rabra'i hab abu rabjo habulare ეძოთ ოცები სეუგილათ ალ ქაფირ ან იქუნა ქაფირან ოჩი ქაფუ ქაფირუ კინე აიო ქაფუ ჩიასთა ოშოგი კიგობატია უგილა ოცები სე ქაფურო ჩი უგილა ნე ქედა განდილა ბარე უგიო ნიტრა ნიტუნა უნე უგიო ჩი ჰეუ ჩი ასი შარ აბაჯანი კიგო კიგო ჯო უგილა იაგი ჰეუ ჩი ჭვალი ნე ქეცა Кој буги ле се чар абажани, ја ги ја учи не кеца, лах не кет кој буги ле, ок ап еси ја хакки чила ислам абажани. Ја учи не кеца воду хунги кула ила, ја учи не кеца рот хинки хабори хунги кула ила. Шај не кеда Аллаха са ја ги чвазе, ја ги не кел лах не ја бите тада хабун буги ле. Цоги кафара очи вукуни ле, бусу бабази ხოლყოჟი თაუნ გეუჩი ბუსუბაბა წალიდე და ხოლყოჟი თაბიზე თუნ კუნი და ჰევ ეზა ბუსუბაბაზე ჯიზიათ კიტრუნ ჰეს აბულა ღიმი ამი აბუ ჰედნა ბუსუნა ჩი უგონანი ეუჩი ასი ბუგილა ციგი ნეკეცა ნუხტადანი ჭვარო წევ ქაფრო ჩიხა ზიმიო ესი ბუგილა ნუხტადანი ჭვანანი ფეუყარი და მუხალე ქეზე ჰაურიდა ესიე სამა სალამა და ხმბადი ყულარიდა ესა ნეკედა სალამ ყუნანი ესა ვა ალეიკა აბულა ვა ალეიკუმ სალამ აბულა ილა ჰადინა ჰაუ ზინიას და ციხარი კეცა ბუსუბაბაზე ჯიზია ტიტუმ ნეკედა ოკოთ მუგე ჰადინა ჩიას და ცინ ოთხა ჟურან ჰეგუმ სადაკა შიბრიგი ფიშა ჰაბუმ უკინე ჰებგი ფიკა გეჭილა უსტა სადაკა ცოგი ჰულუზადი ადინან დორე ანეგი უნუცა ხუტულა სიადინა ჰუკუფა ქესგი ნაკწორო ბუგილა ჩარა აგაჟანი კი აბნეუგილა ჰეუ ქაფურჩიას და სხადუ المبتدع بدعتي جنس بدعه هابوليو جنس بدعه لقي اهل وشي هو شي يس كذا كل بحق شي بوغ نكتا هو شي بوغ ناني جنس بدعه بي اهل هي جنس كافو كل بدعه هابوليو شي بوغ ناني هو هو شي لازميه تسكو شابو كل لا اسيه اسيه سلام كم باي بكولاريلا وتا اتا غوزيميا سبوغ جوغي تيم باي بكولاريلا اسيه هابيزي اما هو شي بوغ ناني جنس بدعه ჟიუ ჰე ბიდაა და თუმ ქაფურულა რო ჩი ვუგონანი ჰე ჩილა თუდაა ქაფურო ზიმი ო ჩესტასა დაა ბუგილა ესუ ას ალაჰ ასტა ასპო დაა ბუგილა ესუ დორო ან მაცინგი ჰე ვიდა ცინგი ნეკეცა ეს და ინკარაბი ეს ჰაბული ბუგი ბჯურა და დანი ინკარაბი ქაფურო ჩიაცა დანი ინკარაბულა ასა ადაბა ზაყონ ემერ ჰაბიზე კოლიდა kolila شايدلا شايبولاني كفرو تشيسا أبورا براعية كشوني والله وريلا أما هم مبتدع سوتة هسا جو بسومان بسومان تشينجي أبون جو بسوما بدا بروجيت كي هاون هسا هبول بوجا بدعاء دخن تفوق بسوما بيقول كليلا هسا هيدخن أحول وكليلا هو بدعة شيء استايلا جميل سحبوا لبوجا بدعة هيك دليل جيبوجين هبيت أرك جيبوجين كون سحبوا لبوجين لا هدين خدا سحبوا لبوجا بدعة لغي هي بدعة تعالى لغي نكتسا خفورو شيء استساقي إنكار يكون هسا غاندي نكتسا قرب تعيلا ترى بازي كوريا أما بدعة شو قلنا نديلا جنسا بدعة لغي آخر لاريو بدعة لغي آخر لاريو شو قلنا نديلا устас устанах адамадри кин аба хинқие чочи угонани уста усу фа амруху ахванун эсу халца бид'ачи яста туда хадаха бa'ду кунила эста ас кулукин регулиланик уста цадах рукин регулиланик о чияса дудаса насихатин гишолин о чияса дудса хабула насихатин қабул хабилин абу некер кул бугонани хеу чияса цадах рукин регулила худул адина некер сехеу эси қараб қаида кан некер faille d'un très groupe initié. Aman togi upuni da tsige Allah su amru akhe khilif ki habuli uchi. He upuni da tsiu, he uchi upuni da jinsa ma'siyat habuli uchi. Ay, ji kafur uchi gi burel, jinsa bid'a bid'a gi habuli uchi. Asi fi habuli uchi. Tebi ki gobati upuni da, tsou upuni da asi fi habuli uchi. Jinsa togi adamazi zaral gi habun. ზულმუ ჰაბუნ ჰე ზუყას არაც სინგი ბაყულეო უდინე უჩი უგონანი ეუჩიას და გეცადა ხრუკინე ნახ ჭამბუგილა შარახა уда цада хабар хабар кала ру инарила удинал чаибу аман му гомани дилачи жин ко нафса хие асхи хабулеу жиндица арақи қолеу адинау хедин го жиндица би қолеу чигу гонани هسو بأمره هاتس تسا عديعنا بولا هست أس قوك إن جبيه للا هست تدا قوك إن جبيه للا خا شادلا دوتسا وسيا فائدة كذا دوتسا وستين نصيحة هبيزة تبجو هبوجين أبون أما موسى تدا قوك إن به يخو دورو كواري دوتسا وسيا معصية هبيزة تي اوچیا سه خود گیبی کنانی توگی حرم جو هبوله بی کنانی دودا دودا تعدا بوگیلا غصه غب هبوله بوگه میخاتا hem çiyas olsa hem jona kuçpaz hem bilim ha bugün abize heda inkar ki habize. Hançi ne ketsa ne kya dina kuvat sudukun koz kanani hem dina kuvat sa suta ruk ine kole şurut al. He suta buk ine kole şu goşar. He ku od sebi sa şak bugila an yakuna aqilan hem çi aqil hem çi ruk ine ne kya ne kya rubukun mugin. Aqlu hem هسا سن كي خير بكوناريلا هسين كده سن خير بكوناريلا إيا بلو حسن الخلق وصوف قريج قد بيتنا وشيبوك إني نكت حضور نقول وجوتي كابر شابوغيلا ولو فاسق فاسق وشيج أغموك إني لنسى حرام جاها بورا وشيبوك إني خا أنقى بلا بوغيلا ولا مبتدع بدعة شيبوك أغموك إني شو أبدأ ولا حريص على الدنيا ჯინსა გუნალა და ხადუფუნ ჯინსა ქოეშა ცო ისლამა და საგიწი კუ ჯინსა გუნალა და ყადა ყარყოლოჩი ეჭოგო მუკინედურ ჰუდუ ჯაყასინ აბუნარი ნეკე ქინაგო ადამა და ჰუკრობუგე ბალა ბუგო ვიშუნ ცებეთ ასა ვიშულა ჰუდუ ჟიუ გუნალა და ხუმა შღულა ამა ნეკე ცეერუ ყადა ალინზა ბაცა ნეხსოლე შუბუ ყადა ოქოსა ნეხსოლე ბუგო ჰევნიფიაცა ჰობოხი მკვალე უჩი დუნალა და ხმაშულა უკინ ჭოგო მუკინე ამა ნეფია და ჭაჰიაცა მახკულე ბჟობუგო ნუროციდა ხიტ ავ რადინაო დუნალა ბოცი ბუგე რადინაო ჩია სუგ მუჰუდუ ხიბკო ილა დუსუხ ბალაჰილა დოდუგასა ცევე თურკულე უგილა დუსუ მაშინა ბუგილა დუსუ ხა ბუგილა დოს ადმა ჰადის კოლილა ჩონი გაცა წეხოლარო დოსა დუსტა ყურანცალიზი ხალიშ დუსტა ყურანა ხო ჩანჯურ ხალებ ოცარატრე სოლარონი წეცა ჰერგი ბუგობუ სულავა და უტობუგე ბალახუ წოია ჰედი ჰედინგო მუსუმან ჩიასა მუსუმან ჩიასა წესკოლი ჰუკუკა ბუგილა ე მუსუმან ჩიასა უსუ ჰაჯა ტუაი ცოდა ჰაჯა ტუბა ნეკადინა ხუაც ე ჩიასა ესიე ჰაჯა ტუბას ყოლია ჰედი ხალო ხალო ბატია ბუგილა ხაი ფუგი ოცემი შეგუგო გორდინა ხუარცა საბუდა ჰარარა მიხათა დიე კომე ხაბე აგუნ რუცე უჩია სი კომე ხაბიზე ქელილა ხა ბუდა ჰაუკი ბუკუმ ებუბლა ბისუმ დაჰა ბიხაი ხუ დარაჯა იაბნე ბუგილა ლუდა გორდინა ხუარცა სე კომე ხაგა ბუკი ხარა მიხათა ეს საბუდა გი ჰარი ჭეგუნ დუცე ეს სი კომე ხაბი ხაბი ებუგილა დუცა დურხო ჰაჯათ ალასადინა ხუარცა სუ ჰაჯათ სე ბიჰაბი هيدي قديلا توت ونوخا كابسوما جياس كسب الحق على سبوكنا هيوتشي أخيت المنشري أي هبدينا خواسة تك أخيت ناقصا غرغدي غرغدي تنشري علينا ياغي وصول عيبة يخسي علينا ياغي غوكم دعباد بالخسيان ممكن تكون علينا هي بقيلة دينا خواسة كسب الحق لسا نكتروك سنتري لكويل لسا هيدي قو توت ونوخا كابوك ცოტა ნუხახა ბუკუნილა დუ დინახ ვაცას ტრესკულ ჰატალას ბუკუნა მუნ ყახაი კინან დუ დინახ ვაცას ტანახასან ცოდი ოგარგადნე უგონანი დუცა ესტა აბიზე თეუჰედინე ოჩიე ჩინ დაგი დიდინახ ვაცას ნახასან გარგადუგე თებ ჰარამა ბჯობუგო თებ ზბათ ბუგინ აბი ადინა ჰედი ბუკილა ნქეთ ალა შეგულეხი დადილა კიდდა ვრუცუნ ჩედილა ჰებუ ბილა ხარალ ადამაზო хасал жоялдаса дедихидал нефтедасан файда гишвезе эйма хужо махизука эси насихата бизе бука дедина бакада нефтеда дина хуватса так хасаде када букунида дедин годуда дуе дина хуватс вокле угонари тут саиста хази хабилла жиуди жинди ежу аллаха сиулу вокхилукин كيف دعوانا سأولو صلى الله عليه وسلم نجد صنق دين أخوات صوت خاني نجد سيستهب هذه هبيدي ხენდა ოქოსა ბუგილა დუცა დუკო დინა ხუაც ცნაცარ აჰიზე ბიშუნ ბეცი რა ფიკა ცალა ხუცა დუკო დინა ხუაც ასე ხიტა ბაბიზე უმარ ასხაბას აულუგო ცალასი მუსფინა და კუ დუახიკა ხაგო ბუგილა ხა დუცა დუკო დინა ხუაც და ტოცი კუ ხიროთ ხიხი ბაჭკინა ბული ოჯო ტოცე ბისე ესი დანი ჭარა მეხახა სალამ ხე კი ადილე ესი მაჯის აკიდა ბიჰე უდო ჭკინე უდო ჭკინე ვაჭკარა მეხახა თაბიდა უგილა ვა თაბრუჰუ ბი აჰაბ ასმაი ეს იები შუბო ყლებეც ნაცალა ხომ დე ვაჰიდი უგილა ედი ხიდადილა ნეკეცა ნეკე დინა ფუაც ვაც საჰაბურა ფი თაბიდა ხსელილა ნეკე ჰაბურა ბუკა ჩოგია ზე ჰაბურა ჰაბურა ბუკა ეს უჰებ ფი თაბიდა ხსელები ბეცარა უგილა შარალა ცოგი ნეკე და ყად უგილა ნეკე გუდინა ხუაც სკუნიზე აوري გასაოლი გოსალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ المسلم أخو المسلم Musliman znači musliman čija su vac slugo. La yuzlimuhu, pesa es je zulmo ki habize beularo. Vala yuzlimuhu, pesa havle funteze ki beularo. ومتى أهمل ذب عن عبده يكون قد أسلمه كدل تانانيجي اسو عيدا دس مهمل ودينا خلطشاناني اسو لخمت كوليلا أي اسو عيدا تناقص اسو აგახია პენიგეს უთხილა ნამულა პენი დაგადო ენეხათა მუნ კასაჭებო ჭანანი ჰებუ ილა ცინგი დუცა დუ გუდინა ხულა ცეხუნთეი ჰებუ კინე ჰებუ კინე ნახა ტიგო ბატია ყაიდა ხა ბორცილა დუცა შაიტ ოცებისე ჰედინა ხულა სასუ ბატადა დუცა მუნ გოხეიდა ჰებნე ხათა ჰებატ ალდა დუდა ნახასან ცოგია ვიგარგადულე უკუნ ლუიერო შიბატრი ამ გოდინა ხვაცას აბიზე უსტაიან ადმ ცოებ აბილა გუცა უსტა ი აბილე დუდა დუცალა ყალეშე ჰაბეილა ჰეუ დუდა ცევე ცოგია უჟინდანა ხასან გარგადულე უგე უჩი ჟივ ჰავ ხადანა ხვა ხუჩი უგინ აბუმ ჩეგი უსტარა უდე დი ბუგინ ჯი ეგო გარგადულე უკინ ჰედ ნეხაცა დუცა შიბ ჰაბიზე ბუკარა თებ ჰაბიზე ჰაბედი და დუცა უდუდა ცევე musliga bile rugona ningi hedin godila dina khulatsa dina khulatsa sitkas ko ya haqalas bugila hesiya du'a bi jiu chagu ugi asne khaqgi jiu khum um khadugi awalga su hadisu sallallahu alayhi wa sallam da'wat al-mar'u دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة قدس دينك واتسس دعاها به استلو الحج منقصا الدعاء إلى الله سجيد يجاوب قلبكم أي الله سيب دعاء قبول هبوليدا هدوت سيدنا دينا كواتسا سي دعاء هبوليدا نقلتا ملائكة سي أولوكم إلى آمين أبم هدا لخربوية أبم أبو درداء إن الأصحاب رضي الله عنه آه، وصدعاء أبو لوك أنيلة dini gucmee dina khwatsa du'a wal ambushiba du'a dajani wasajiji dina khwatsa su sabi likhsul anila sabi likhsul du'a habul anila isa هذه وتوقي حق على سبوكلا نكتر سعميرة بأسقى أوبا نكتر دينا خلاص نكتر هدوة سعمير مخارج ونكتلوك إن هذه بقول هي سكتر كل حق على سخار ასაზაბილი და ჩოტ ასაცან ოდერ ბორ ხარანე ხაშა ვა ოდორუ გოჩიასტა ცანჟენი ხეთენგი აბი ჩუგომ ოდორედი ანჩუნჯინ სა ბოსლი ანილა ეკეთი და ცეუ ყარა ალიზაბა წაურუგო დუცილა დუგო ბუდულას და დუგო დინა კუასას და მახტულე ბუჯო და ჰადე ბუჯო და ხოტო როკ ესკიცი კინილა ცოგი ნიტრუგონანდინა კუასა გუნცადა ხაცობა კადო ოდოჩუნ თქო ხაბარ ყავდანი ფუგონანი დილა დუცი და ჟიგო მაას ყავა ჯანი ქიშალ ხაზუკე და ინჯანი ქიშალ ხაზუკე ილა ემენ ჰანსა ბი ფუგეიცა ები დუცი სიტოს კონ ჰაყალა სუბილა ცინგი ჰედინ გომუნ ხანგუ მუდო ჩუგე ილა აი ბიშედა არამო მუდო ჩუგე ილხა ამა ჰედუ მუდო ჩუმ ხარუ ჰედი მაჯის ხა დაჟანი ღიბათ ხაიაბას ქიცკუნი დუცა ესუ მუნა ჰადას ქიცკუნ მუკილმუნ هيد مختار عدود شو جايلا خا مو مختار عدود شناني دوستو بيدا تسكوني لا منصور المظلوم جين كزوم هابوچيا سكون غيبات دوتسا دوت اعبات رجو هيد هذه هبيلا خا هيد قبلات محمد توجيلا ولا فرنسا توجيلا تيجي فع فعل تكون جين حتى وكتز جاب محمد تويلا تيجي أوشي إنجد سعمير خبر وليد سنوك الدواء الدواءني ودك أن عدوك أنوك أن العدم الغمون غط شوام جيلة هيدين قد قدسة عميرة مخسروها بيضا سجنون تكون من شايدة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن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 دي إلي كدن بو هيو خارا مخاتا هسو جنازة خدو إنجي هيو قيل كدن بو هس تودس نصيحة على هبوناني هيو تشيس نصيحة هبي كدن بو هيو نكدا أسبو هيو مخاتا دوتسهيب دي ناس ჰედინგო დურგო ნავსახი ბოქხარავჯო ჰეცა დინახ ვაცასი გიბოქიდე დურგო ნავსახი ვიხარავჯო ოც დინახ ვაცასი გიბოქიდე შაი ავარგას ავრი სალალლაჰუ ალაიჰი ვასალამ ლა იუმინუ აჰადუკუმ ჰატა იუჰიბა ლი აჰიჰი მა იუჰიბუ ლი ნაფსიჰი ნუდო ჩვენი გასო იმან ქამირ ხილარო დუ ეგო ბოქხარავჯო დურგო ნავსახი ბოქხიტონანი قد يخي غادي تسوني دي بصوبة ولا نكت زرال هبي زي بيو باريلا راعي أبو موكا إيش هبو موكا تنجي بصوبة ودا هو كوني حلم بروك إنك وليلا ცინგი ამა ეცო ბუსუმამა ჩიასა ოცა ბუსუმამა ჩიას აბურაბჯო ჰერგი იზუხი შვეზგი ჰამილარიდა ედი ხიდაბილა ეგო ხალხ ნიკეთ ადა ბუგილა ბუსუმამჩი ბუსუმამჩია სუკა ბაში ჭოგმუკილე ე ბუსუმამჩი ხაგო ყველას ბუსუმამჩია ტაბაში დე ესიე حرام بوغيدا أولا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام وسمان چياسي مؤمن چياسي لخا حقو قوتكم على وسمان دينا قواتكم باش لديه داريدا هيك حقو قرآن ديلا هيك خودي пепхаго хоги ум пекиялу башарал чаидани خدول بود вот салам أنا мусит سياسة فإن رد عليه السلام لسيس داني السلام بسين ماني فقد اشترك في الأجر كيلي بوك إنا وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة أما هدين أرخوات سأسدنكم باشنو جو هسا دوية السلام بسين هبيج أماني دوت بوك إن كل الحق تكون منهدسة evo sumačijat bašun elasa vatsafin kolila. Aman abunani nik baši de gidne kes dovi andi teze de ulara musumana uči. Aman jibu gonani dina hi'latum. Evo či bid'ači vukum, evo či kafuči vukum, evo عسيا وشيبوكم هبيلا كيدا ودائن وبوكين الكل وجو بوجيلا هدي قلنا كت عربوجيلا نكدا تكتي هبيز الكل وشينا بسلونا وشيا سكتي هبيزه ჰედი მუჰარაკა ე მუსლიმანა ჩიას ის ნოგი ჰეჭებონ ეს და ტარე ქუინი დე ჰულარი და ქი ჰულგონანი გი ნეჭერ არი ამგონანი ისუნა ხუდერო ყოლანი თუნა ჩუნა ნუსიდი კუტი ჩუნ შიბინი დე ჰადი ჩუნ ჰე ისლამა ხუ ადაბ ალდასა ჰე დი ჰეჭო ნეჭერ სა შარი აბა ყო მუცა გირა ხან ნეჭერ ყოლა ჩი გვაი ჩუნ ბო ხუნ ჰე ჩუ ბონი ხუ გონარი კუტი ზი კუტი ჩუნ ჰე მე ხაკი აულა ნუჟილა ტადე ჩაი ჩუნ ბო ყოლა ჩაი გიდა ჰედინგო ნიქერალ ჩაადა სადაკაგი იზინე დოჟორე ბეკარა ყაიდა ხებეცი მოკინე კოლიდა ცინგი ისინა დოკო ჰერენი კოლიდა ისინა ქიმაზუტი ჰედინგი და ცუცაჯი ყოტი ჰაბურა მეხახა ჰე ყოტი გიტუბაზე ჰაბილილა ჰედინგო ნეფჩადინა ხუაცა დოკო საჯაყა بكوناري بخاين قوتي بتواز ورو هي بوغين اول اواري صلى الله عليه وسلم منافق اصل علامات في بوغيلا جيم تسقط إيجي هابون قوت خوي جرابي قوت بوبا بوغيلا منافق اصل علامات هذه قلنا كيف قد بوغيلا إيجو مسلمان أو تشياس تهو قد عباد كم بوغونا نيه كيا جو بسوبا بلي خزي هاريزي هذه قو هيسو عيوبا غلاف تشيزي هذه قو نكيدا قد بوغيلا نكيدا توها اتهام هابوله სინგი სიგარეთულ ფილებაკალ უდინა ბარკალა ნიტ ინჩკა გუნუ კინილა შეიდილა დუდანა ყასან სუსრუმანო ჩიასა მე ყოფი მე ხაფი პრო ბიჭკა გუნუ კინე ედინა ჰარამა ჟოჰა ბული ბარკალა სიხულო ებედე უკი ჩგუნუ კინილა ჰედინგო დუდა ყადა გუგილა დუდინა ხულაცასო ბოცი ბუკა შიბუკა ჰებჯოდუ და ესუ ცოდიას ბუკუნეჟუნ ადგუსინის კორი უნარი ჰებჯუცა ადგუსინის კორიდა პედინ გოილა მუნილა ბეჩედალ ჩაიგუნ უდუკუნ მუკუგეილა ბეჩედალ ჩაიგუნ მუნ ხალად უკუგეილა ჰე უკუნ ბუდუხი უკუგეილა მუნ ბოქ ჯუანუ კილა მისკინალ ჩააზდა ცინგი ჰედინგო ბესტალ ხიმალა ძეხუნ ხიპავი უკილა მუნ هانچی نکر اون ترال چعات اینگی نکر تا بسومو چی هست کس کل حق بوگا میخاکا هینی وشتوز بارو چی هست کس کل حقی بوگ اونی لوسیه هر خود اوت سه غویوات قرار میخاکی دا مستحی خیلی اون ترال چی هست تحی خیلی لفوسا کل گیت اکم مستحیم بدن مستحی خیلی شیح علو دوری نا مفا ای عمی زمانا که واگی چیلالی لبو سینگی ჩუნაჰალ ჩულინ აბუმ ვაგი ჰაბილა უსუ უსუ ვა უნთაროჩია სუბუფინ აიბა ზუთი ვალაჰი ლაილა ედინო უნთაროჩია საჰაბიზე ქოლე ბჯო ბუგილა საბრო ბი ჰაბიზე ქოლილა ვასრად ყადე ვაჭრა უშინე უჩია სტე ზიგარო ლეუკინე ბეჰი ლაილა ჰედინგონ ეთეცა ნებენ სუგი აგარ ხაზი ტესკულ ჰაყალას ბუგო ნი თეს დასა ფხოთ მჭედე დებულარო ნი აგარ ხელ ტკად ვორ შოზუ მკოლა თეზან ქედე ხუნ თი ანურო ბიჟი ზე ჰაბუნარი გი ნი თეს დასა ფხოთ მჭოლე ბუგონარი გი ნი ხედ ვორ ხედ ტკად ვორ ტკი ზე ინე რუ ინე მკოლა შაი ავალეგას ყავლი სალალაჰუ ალაიჰი ვასალამ ჰედ ჯინ სილა თურაჰმა აბულევ ჩიე ჩკილა ჯინ დიხე ჰელფი ალუბე მეხახა ჰეზუ ხხი ქაუკინ ებუგილა ჰეზა ბუქას და ყოტრი ჰაბურა მეხახა ჰე ბუქასი ყაჰე ჩონანი გი მუნ ჰეზო ქა ტადა ღოქ შვეზე უნ ჰე მუნ ჰე უკი მუგილა ჰე სილად ბრაჰ ჰე ჰე გო ხალა კიდა დუც ჰაგლა ხა ეს კოდი ადინა დუც ებე ისვე ქეზე კოდი ჰაფ ხი ბუგილა ჰე ბუგილა დუც ებე ისუ ქამო ინა ქიზე კოდი ლა ალა სი ასი ხი ჰეზა ამრო ჰაბულე ბეჭა ან სამანახა یابی الله سدودت عدا حبور وجود فین ابو هیزا دودو ان و حبول هیچ قلانی حتی به بود مباحب جود مباحب جودی تون چوگیا ایش حبین ابون دودا ابن این سوچا ان ابو حبول بو قلانی هیب حبیز نکیدت عدا بگیدا شای دیدا الله از قرآن ابو لبو گو فلا تقل لهم افن دوتا ابن این سودا ابو گه افن ابو رب راعی إدخم علم زبت أبو لبوغو إبوفين أبو رب راعي الله سنبيك شويلة هزدا إخد روخم أخذ بيه الله يبخيجي راعي ده الله يبخيجي هزي إبوك الله براعي أبي زده الله يبخيجي هزدا هبي أبدي سكاني خيك أروك إنكيجي كينا بجاني باتشون إلى هيكا توقي آيات الأولوغو أدن الله سا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ალას ამუჰა ბულილა ცხრო ჯინდიე იბარათ ჰადიზე ჯუთუბატი ოჩიას იბარათ ჰადი ჩოგუკინე ჰედაგო ხარუცუნ აბურე ბუგო მაბილ ვარიდაინ იჰსანა ებენი სუთანი ფიკარუკინე ჰედი ხდარ აინზაბა წაბურე ბუგო ალასილა ჯინდიე თუმბატი ოჩიას იბარათ ჰაბუგენ აბურა ბუჯოდა ხუხინე გი ჰაბუნ ბაჭანი და ებენი სუთა ფიკუკინ აბუნ შედილა ჰებ ინდა ყადა ყუდია ყარბუგე ბიშბუკინახა ამანი ხედა ებენი სუცა ამრო ჰაბულე ბუგონანი ისლამა და საბაკ ხარაბ ჯოჰაბინ აბუ ნიქეზუ ხეგინა კულარო ეს აბურა ბჟოგი ჰაბულარო ნიქეცა საად იბნ აბუ ვაყასინ აუ ასჰაბუ ყანილა هيوقان أصحاب زبر هوقو بش إدخي مطيعون أبو مشهوروشي وسط إسطنبوس خدوه وسط إبلك أبو لبول يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت هب شيء اللي خدوت هبو لبول يب أبو إسلام أدواجكم خدوخا تسيب جب قوهم قندوتين أبوم أبو لله سعد إلى إبلك دول سهب تريلا لا تدعنا دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت يا بيجي كونج إبن هيكج إبن تريلا جي خوزي عام خلو عدمت سجي أبي إلا تنجي ვინცა ებენ ჭორა ვასინ აბულებუ კინილა დუტე ცინგი საადიცა გულდა აბულილა ლა თაფალი ია უმმა ياري ابيدو صاحب هابوغي اجين صاحب دين تولارو دين صاحب دين سوندو يعني علوني كي تولاري لا خشيب تكيت صاحب علوني كي جين صاحب دين تولاري لا تينغي هي سعد سعد الابيد خانات لي مونشاني لا تصوقوا اخا ايغو قوا اخا خانات لي مونشاني لا تينغي هي خادو غوس ابو لاتين ابيلو دا يا امه تعلمين والله لو خلت لك مئات نفس والله لخد ابيل الله حسدو نسكن نسكنانيجي ابن مسحونس توتسكنانيس وبقنانيجي يتسحدون حب دونوگه دين ته تولاري لخا دوی بوکاري مونخاناي وانشي تيلاتا كوري دوی بوکاري مونخاناي چگونچا هادي قواقرا وقانيلا اصحاب زبي الله حسدوگي الله سودينا ده خوب خرابات قدا اما هزا ابل ان سنيه خلوق كي حبول بوكانا اب ابل ان سوتا ابو ربجو كي حبول بوكانيلا هزا شخار عبا خليف كي عام اما نكيدا شخار عبا خليف كي لجو ابو ربجو يا بشار عقد قد ابو ربجو تيني كي ابو ربوكاني اب نكيدا حبولا شاي لا تعب للمخلوق في معصية الخالق شاي قولوناني الله سي سعسخي زي بيهولارو الله سوي جرو تشياسي متعخزي متعخون هدينغو الله سا إن سودات أدا هبورا وجوغي بوغيلا واسا سيجين سكتسكو حق الله سا هسا واسا سكتسكو حق الله سا بوغيلا هسا تقدسي بسيب هسا هو هبورا نخخ بيتسنا بصارت هي ნიჭერანი ბუკუნა ცინგი ზალიმ ხანი და შუალი გოხანი და მუხოლა წარა ებუგო შარი ახე ხილი ხილუგე წარა ბუგე ჩიასი ხისი თაბიზე კოლე წარა ებუგი აული გასა ისუნი სუტა და ბუგი და ვასასტა ხიკა წარხე ედიგო ისუ და ტადა ბუგი და უსტა საათი ხოზე ედიგო ისუ და ტადა ბუგი და ვასასი სუნა თაბიზე Хеднинго ин судат ада бугиле васаса анч косам бара нехаха. Хеста салат адахм амру хабизе, кадбай адахм амру хабизе. Хеднинго ин судат ада бугиле хеу вас балу хар нехаха, хеу вас асик шуджия чини. <clears throat> Алхамдулля Раббил Алимин.